bi Ebi Džehlin, au bi Umar ibn Khattab. Gospodaru moj, pomozi Islam sa jednim od dvojice ovih ljudi koji je tebi draži. Ili sa Ebu Džehlom, ili sa umarom. ibn Khattab. Pogledajte u vrijeme kada je Buđehl najviše i Omer najviše napadaju poslanika sallallahu alejhi u vrijeme kada najviše kada najviše vrijeđaju islam i muslimane kada i najviše zijeti poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje dovu Allahu dželle i moli ga da uputi jednog od ovih dvojice ljudi da pomogne s njima islam sa jednim od njih koji, koji, kojeg Allah više voli, u stvari za kojeg Allah zna u čijem srcu je uput, u čije srce je spremno za uputu. Dakle, bez obzira koliko je bilo neprijateljstvo mušika, poslanik sa selem nije prestajao koristiti taj metod. Čak i onda kada su mu govorili da je Sihirbas. da je ludak. U, u, Ibn prenosi da je čovjek po imenu Damad došao u Meku, a inače bio iz plemena Est. I bio je poznat po, po liječenju od opsjednutosti džinima, sihrom, šeitanima, šeitanima i tako dalje. Pa su mu mušici Mekije rekli, pozvali su ga i kaže, i rekli su mu, idi otiđi do Muhammeda. On tvrdi da je poslanik, a mi mislimo da je on lud, pa ga pokušaj liječiti od toga. I on je otišao i tražio njegovu kuću i kada je našao kuću poslanika sam se rekao mu Muhammede, ja znam od kakve ti bolesti boluješ, a ja liječim od te bolesti. Pa ako hoćeš, ja ću tebe izliječiti. Kaže mu poslanik sallallahu alaihi hoćeš li, me, hoćeš li poslušati ovo što ću reći?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 Ponovi, ponovi još jednom. Pa je ne ponovio ovu, ovu uvodnu hutbu koju je, često učio i nas podučio tome. Kad je ponovio drugi put, kad je ponovio još jednom. Kad je ne ponovio i treći put, kaže Tako mi Allaha, ja se dobro razumijem u pjesništvu i u sihr i u vrađbinu. Ovo nije ništa od toga. Daj mi ruku, Allaho postići. Daj mi ruku da ti dam beju. I dao je Belju izgovorio šehadet i primio, i primio, islam. Dakle, to su, metode poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje je koristio u pozivanju ljudi u Allahu vjeru. I sjetimo se kada mu je Melek Brda došao nakon što su ga njegovi rođaci u Taifu odbili, nakon što su ga djeca kamenovala. Pa je došao, Meka ga odbila, Taif ga neće. To su sve njegovi rođaci, njegova rodbina, njegovi saplemenici. Nema više nikoga u blizini. Dolazi u melek i kaže Allah me šalje, Allahu poslaniće, ako hoćeš da ova dva brda srušim na ove ljude koji su te tako vrijeđali napali. Kaže poslanik sallam, ne, ne, ja se nadam da će Allah iz njihovih kičmi izvesti potomstvo koje će samo Allaha obožavati. Koje će samo Allaha jednog, jedinog obožavati. I Allah mu je dao da se to desi. Primio je dovu svoga poslanika sa I s kičmi tih ljudi koji su ga najviše napadali i vrijeđali. Rođena su djeca koja su samo Allaha obožavala i koja su prenijela baklu Islama diljem zemaljske kugli. Zatim, braćo i sestre, o vrijednosti ovoga ummeta svjedoči i govori to da će ovaj ummet, ummet Rasula s.a.v. biti svjedok na sudnjem danu protiv svih drugih naroda. Svim drugim narodima. Da ima muslim bilježi hadis u kojem stoji da će Nuh a.s. doći na sudnji dan. I Allah će ga pitati, o Nuhu, jesi li prenio poslanicu? A on će reći, ja rab, ti znaš da sam ja prenio poslanicu, ono čime se me ti zadužio. A onda će ga Allah opet, a ko ti je svjedok? Pa će reći, moj narod. Moj narod. Onda će Allah upitati njegov narod, je li vam dostavio Nuh, ali Nuh, moj poslanik Nuh, poslanicu? A oni će reći, ma dža'ana min nadir. Nije nam došao nikakav opominjač. Nije nam došao poslanik. Na sudnjem danu lažu gospodara svjetova. Pa će Allah upitati Nuha, imaš li nekog drugog za svjedoka? A on će reći, imam, imam gospodaru Muhammeda, sallallahu i njegov ummet. Muhammeda i njegov ummet će Allah Muhammeda s.a.v. i umet njegov. Jeste, jeste li vi svjedoci da je Nuh dostavio objavu koju sam objavio, a umet Muhammeda s.a.v. posljednje reče jeste. Nuh a.s. je dostavio, to znamo iz posljednje Allahove objavi, iz, iz Kur'ana. Dakle, zbog toga je vrlo važno, braćo i sestre, da ukažemo na poziv Islama koji je u znaku prefinjene kulture odnosa među ljudima, a to znači E, dakle, izgradnju kulture života, a ne kulture smrti, terora i ubijanja, kulture dijaloga i razumijevanja, a ne kulture tlačenja, kulture tolerancije i samilosti, a ne kulture mržnje i odbacivanja drugog i drugačijeg, kulture izgradnje, a ne kulture rušenja, kulture nauke i općeg prosperiteta, a ne kulture neznanja i zaostalosti, kulture morala i pobožnosti, a ne kulture razvrata i bezbožništva, to je ono što nudi Islam svojim učenjem, svojim propisima i svojim odnosom prema drugima. Sada se postavlja pitanje kako izgraditi umet? Kako mi da budemo eh, od onih koji će biti, biti sreća, spas i uspjeh i ta lađa spasa za sve druge ljude? Za, cijelo čovječanstvo. Svaka gradnja, braćo i sestre, mi znamo da zahtjeva veliki napor, odricanje i ulaganje ogromnog truda, a posebno odgoj i izgradnju čovjeka, ljudske zajednice i društva. Međutim, nama je olakšan taj posao. Zašto? Zato što imamo primjer, praktični primjer u našem poslaniku Muhammedu s.a.v. i u ashabima. Muhammed sallallahu za 23 godine svoje poslaničke misije izgradio ummet koji će dvije godine nakon njegovog preseljenja na Ahiret, dvije godine samo, zakucati na vrata dvije najveće imperije, Perzije i Vizantije. Ne da bi osvajali, samo i pljačkali nego da bi ponudili ljudima svjetlo Islama na najljepši način. Na tom putu ashabi nisu doživjeli skoro ni jedan poraz. Ni jedan poraz. Kadisija, Jermuk, Medajin, Tustar, Nahavan, Damask, Homs i ostali gradovi i metropole to, toga doba. Padali su u ruke muslimani jedan za drugim. Dok su se muslimani držali Kur'ana i sunneta, Allah im je otvorio kapije Dunjavnika i zato su pobjeđivali. Na Jermuku je jedan musliman, kada je vidio koliko se kršćana okupilo, koliko se Bizantinaca okupilo, a znate li koliko je bilo? 200.000. Naspram 40.000 muslimana. Jedan paničar iz muslimanskih redova kad je vidio toliku vojsku rekao je Allah, Allah, koliko je Bizantinaca. Koliko ih, ima. Šta je uradio, braće i sestre? Počeo je da da mjeri nečiju snagu mjerilima koji koja, koja mi danas koristimo. Njih ima više nego nas. Oni su tehnički odmoćni od nas. Imaju vojsku, imaju špijune, imaju svoje službe, imaju ovo, imaju ono. Oni će nas pobijediti. Mi smo sigurno poniženi i poraženi. Međutim, tadašnji ummet, ashabi su imali Halid ibn Ta vojska muslimanska imala Halid ibn koji je prišao tom vojniku i rekao je šuti, nemaš ti pojma. Nemaš ti pojma da je Bog do moj konj Eškar zdrav, a da je Bizantinaca još toliko. Šta hoće da kaže Halid? Sad smo nas i 40.000, njih i 200.000, sad smo bare bare. Ali da je moj konj Eškar zdrav, trebalo je da i bude još 200.000 pa da nam pariraju. Zašto? Zašto? Htio da kaže Halid ibn Velid, pobjeda, je, pobjeda nije u mnoštvu, pobjeda nije u broju. Muslimani na Huneinu s poslanikom sam dokazali su to da je tako. Pokazao se da je tako. Kad su rekli sa 12.000 nakon tih silnih, silnih bitki koje su vodili kao malobrojna skupina, na, Hune, su kazali sa 12.000 vojnika danas nećemo izgubiti zbog ono brojnosti Pa su se razbježali ko Pa su se razbježali ko Na Uhudu također kada, su srca posegnula za ratnim plijenom i nisu poslali poslanika sallallahu alaihi sallam. Halid ibn Velid hoće da kaže pobjeda je u Allahovoj ruci. Ako se budemo držali Kur'ana i sunneta, bit ćemo sigurno pobjed, bit ćemo sigurno pobjednici. Braćo i sestre, tadašnji ummet, ta, pa ashabi su imali Halida i druge, i druge islamske vojskovođe i velikane. Mi danas nemamo to, ali imamo ista sredstva Imamo isto oružje koje je koristio Halid i veliki ostali ashabi. Imamo Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Ni muslimani Indonezije, odnosno stanovnici Indonezije i Malezije, nisu imali Halida u svojim redovima. To su bili obični trgovci. Nisu došli radi džihada. Preko njihovo